parang mafia. Dealer of the year. sabihan tanga ka pa naman Kumakain ng tinapay rappers ang palaman Sundan mo ang aking buhay merong down merong up Wag mo akong husgahan di mo mga nalanghap Kilo-kilo nila pag mixtape kada buwan Kala mo nga makina, etong aking katawan Ginagawa ko ang lahat, wag lang ako magipet Lahat ng barangay apektado ng aking shit Dalawang dalire, makikita everywhere Araw-araw sandy sticker sa inyong Tupperware Pera ko ay pumapalo para papampam Dating tumabla sa akin, ngayon ay papampam Underground na pera, sumasabay sa mainstream Kita mo dami kong stand para na ako kung Slim Real talk, ordinaryo ka na broke bitch Pero pag napili kita we both rich Dealer of the year, dealer of the year Dealer of the year, dealer of the year Dealer of the year, dealer of the year Dealer of the year, dealer of the year Dealer of the year, dealer of the year Dealer of the year, dealer of the year Dealer of the year, dealer of the year Dealer of the year yeah. Eto na ang king, rinig mo ang aking stepping mm. Kailangan ko ng two phones para akong si Kevin Kalsada you can see me, chillin' tsaka hustlin mm. Meron akong milf pero di ako yung husband Kahit weekends, ako'y laging nasa stew Buhay ko over movie pero di ako si stew Panoorin mo yon para lang akong si Phil Kahit anong sitwasyon, palagi lang akong chill Kukoy na koy, koy araw meron ng ribulto Laging tama ang aking timbang sa bawat bulto Ako'y balik sa aking misyon pagkatapos umidlip Masaya pasyente, meron silang sound trip Ako'y laging nagtitimpla para laging merong dope Mataas pangarap ko, kailangan mo ng telescope naman para sa iyong mata Boogeyman, dealer of the year Tulak ng kanta para Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year Dealer of the year